Ε, η σελίδα του σταθμού στο Twitter Air και φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή μας Connie Pavla On Air. Μπορείτε να τη βρείτε και στο Play Store και στο iTunes και να μας ακούτε και από το κινητό με λιγότερο οξόδεμα και δεδομένων. Και φυσικά για σας που αγαπάτε αυτή την εκπομπή και δεν την προλαβαίνετε live είτε θέλετε να ξανακούσετε κάποια ε, κάνετε μια αναζήτηση με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφετε στο facebook ραδιοφωνική εκπομπή τα ανέθινα και βρίσκετε το σχετικό δημόσιο group μπαίνετε μέσα και υπάρχει το κάθε post ε, σας πηγαίνει στις περασμένες ηχογραφήσεις και στην περιγραφή του post υπάρχει και το tracklist ώστε να ξέρετε ακριβώς τι περιέχει κάθε ηχογράφηση. Είχα κάποιες εργασιακές υποχρεώσεις και εγώ, όπως έχουν πολλοί του κλάδου μου τις μέρες των γιορτών που πλησιάζουν και έκανα σκασί αρχείο την προηγούμενη Δευτέρα. Σήμερα όμως είμαι εδώ και σας έχω ένα αφιέρωμα φωτιά, κυριολεκτικά. Αφιέρωμα στην Επανάσταση. Έκανα αναζήτηση κι εγώ στο ίδιο το δικό μου το group, γιατί πλέον ο όγκος των εκπομπών είναι τόσο που δεν θυμάμαι κι εγώ αν κάποιο θέμα το έχω ξαναπιάσει, αν κάποιο τραγούδι το έχω ξαναβάλει, οπότε βάζω κι εγώ εκεί στο ψαχτήρι του facebook και βρίσκω τον μπούσουλα με το τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει Λίγες μέρες λοιπόν μετά την επέτειο αντίστοιχα του Πολυτεχνείου αλλά πριν τέσσερα χρόνια, τον Νοέμβριο του 2020, είχαμε κάνει αφιέρωμα στην ε, Επανάσταση γενικότερα. Δηλαδή είχαμε παίξει κομμάτια που περιέχανε τον όρο Revolution, Rebellion, Rebel κτλ. κτλ. Σήμερα είπα να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο και να φέρουμε τραγούδια και κάποια έτσι είναι λίγο πιο εμβατριακά κιόλα, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συγκεκριμένες ε, χώρες και συγκεκριμένες ε, αντίπαλες ή αντιμαχόμενες παρατάξεις αν θέλετε. Θα κάνουμε την αρχή, ε, όχι με χρονολογική σειρά απαραίτητα, με ένα τραγούδι που μας έρχεται από τον... Ε, ε, αγώνα ανεξαρτησίας των Αμερικανών εναντίον ε, του στέματος ή Αμερικανικός αγώνας για την ανεξαρτησία. Τα περισσότερα κομμάτια που έχω φέρει σήμερα δεν αναφέρουν συγκεκριμένου συγκεκριμένους ε, δημιουργούς γιατί είναι και κάπως έτσι σαν ε, δημοτικά τραγούδια θα τα λέγαμε. Liberty Song λοιπόν από τα 1770 που πρωτογράφτηκε αυτό το κομμάτι. Come join hand in hand, brave Americans all, and rouse your bold hearts at fair liberty's call. No tyrannous axe shall suppress your just claim, or stain with dishonor America's name. In freedom we're born, and in freedom we'll live. Our purses are ready Steady, friends, steady, not as slaves, but as free men our money will give. Our worthy forefathers, let's give them a cheer. To climates unknown did courageously steer. Through oceans to deserts for freedom they came, and dying bequeathed us their freedom and fame. In freedom we're born, and in freedom we'll live. Our purses are ready. Steady, friends, steady, not as slaves, but as free men, our money will give. How sweet are the labors that free men endure, that they shall enjoy all the profits for such sweet labors Americans know. If Britons shall reap what Americans sow, in freedom we're born and in freedom we'll live. Our purses are ready. Steady, friends, steady, not as slaves, but as free men, our money will give. Then join hand in hand, brave America. bear, but to serve we disdain. For shame is to freemen more dreadful than pain. In freedom we're born, and in freedom we'll live. Our purses are ready. Stay, friends, steady, not as slaves, but as free men our money will give. This bumper I crown for our sovereign's health, and this πείτε ναι βρε αμερικάνικο αλλά μήπως ε, Ιρλανδικό στη βάση του και δεν θα έχετε άδικο να του πείτε αυτό. The Liberty Song λοιπόν είναι ένα προεπαναστατικό αμερικάνικο τραγούδι με στίχους από τον ε, John Dickinson. Αναφέρει εδώ η Wikipedia ότι είναι ένας από τους founding fathers. Ε, ποτέ δεν το κατάλαβα αυτόν τον όρο, οι ιδρυτικοί πατέρες. Στα ελληνικά ακούγεται λίγο άχαρο ας πούμε κάτι αντίστοιχο με τους ε, στυλοβάτες του έθνους ή κάτι τέτοιο. Ε, γράφτηκε λοιπόν από τον John ε, Dickinson, το κομμάτι ακολουθεί τη μελωδία του Heart of Oak, το οποίο είναι ο ύμνος του βασιλικού ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι ειρωνεία, ένα επαναστατικό αμερικάνικο τραγούδι να έχει ένα στρατιωτικό εμβατήριο από την ε, πλευρά την οποία αντιμάχεται. Το κομμάτι πρωτοκυκλοφόρησε σε δύο ε, απικιακές εφημερίδες, ε, Pennsylvania Journal και την Pennsylvania Gazette και οι δύο το, στις 7 Ιουλίου του 1768. Και όταν λέω απικιακές εννοούμε, ξέρετε, ε, το προπομπό των πολιτιών, 13 colonies, οι 13 ε, απικίες του νεοσύστατου τότε Αμερικάνικου έθνους το κομμάτι ε, θεωρείται ένα από τα πιο ε, πρωτόλια πατριωτικά κομμάτια των 13 απικιών και η, ο έβδομος στίχος στο κομμάτι του Dickinson είναι η πιο ε, πρώιμη αναφορά και έκδοση αν θέλετε της φράσης η οποία ε, πηγαίνει με το μότο «United we stand, divided we fall». Ένα σλόγκαν το οποίο έχει ξαναεπανέλθει πολλές φορές μέσα στην ε, ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κομμάτι επίσης θεωρείται ότι είναι μια παραλλαγή ενός Ιρλανδικού παραδοσιακού σκοπού ε, από το οποίο παίρνει και την ε, μελωδία του. Here's a health είναι το Ιρλανδικό. Ε, οι στίχοι του Liberty Song έχουν ε, πάνω κάτω και την ίδια δομή αν θέλετε. Οι στίχοι αναθεωρηθήκαν το 1770 για να αντιπροσωπεύουν τις ε, εντάσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να διαφαίνονται μεταξύ της ε, Αγγλίας και των Απικιών και η νέα εκδοχή είχε μπει και στο ε, Almanac του Bickerstaff το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι κάποιο είδους ε, έτσι, σαν συλλογή, σαν... Ε, ετήσια έκδοση. Και ο τίτλος είχε αλλάξει από Liberty Song ε, στο The Massachusetts Song of Liberty. Αυτά λοιπόν από τον 18ο ε, αιώνα. Παραμένουμε στον ε, Αμερικάνικο Αγώνα και Ανεξαρτησία και πάμε να ακούσουμε ένα παρόμοιας μορφής κομμάτι. Chester Ίδια εποχή λοιπόν, αλλά κάπως έτσι ένα feeling πιο ε, πιο εκκλησιαστικό θα λέγαμε. Εμένα μου θυμίζει και αυτά εκεί της ε, αναγέννησης, γρηγοριανό μέλος, πώς το λέγανε. Από το 1778 μας έχετε αυτό το κομμάτι, Chester, ένας ε, πατριωτικός ύμνος ε, με συνθέτη τον ε, William Billings. Ε, τραγουδήθηκε αρκετά κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού αγώνα για την Εξαρτησία. Ο Billings έγραψε την πρώτη εκδοχή αυτού του κομματιού στο βιβλίο του του 1770 The New England Psalm Singer. Μην ξεχνάτε ότι πριν ε, καταλήξει ε, να ονομάζεται το νέο κράτος ε, Αμερική ή Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής υπήρχε για κάποιο διάστημα και όρος Νέα Αγγλία όπως υπάρχουν και διάφορα τοπονύμια άλλωστε στην ε, Αμερική, ε, αντίστοιχα με τα δικά μας που συσχετίζονται ας πούμε με την ε, Μικρασία, όπως έχουμε εδώ Νέα Σμήνη, Νέο Φάληρο, ε, Νέα Ιωνία κτλ. Αντίστοιχα και στην ε, Αμερική υπάρχει New Amsterdam, ε, New London νομίζω, σε κάποια μικρότερη πολιτεία κτλ. κτλ. Ε, η ιδέα της ανεξαρτησίας υπήρχε, αλλά κάπως σαν να μην τον πιστεύανε και οι ίδιοι, ο εξού και ο όρος ε, New England. Ε, το κομμάτι του τραγουδιού λέει είναι Chester από ένα τοπονίμιο αντίστοιχα. Η... Ήταν μια σύνηθη πρακτική της εποχής εκείνης ε, να δίνουν ονόματα στα τραγούδια από την περιοχή ας πούμε που πρωτογράφτηκε το κομμάτι να καλησπερίσω τον ε, φίλο Φώτη και την ε, φίλη Χαρά, σταθερή και δυο τους εδώ στις ε, εκπομπές μας. Και αφού ακούσαμε λίγο την αμερικάνικη εκδοχή, θα πάμε λίγα χρόνια μετά. δεν έχουμε εδώ μια επανάσταση ακριβώς, όσο μια εσωτερική τάση για κριτική. Βρισκόμαστε στον ε, Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο με τα χαρακόμματα είναι τραγική και χιλιάδες για να μην πω εκατομμύρια στρατιώτες και από τις δύο πλευρές δεινοπαθούν περιμένοντας ε, κάτι να αλλάξει το οποίο όμως δεν αλλάζει για μήνες. Ε, Υπάρχουν διάφορες ιατρικές, ε, ιατρικοί όροι για να περιγράψουν το πώς νιώθαν οι στρατιώτες ε, βιώνοντας το πόλεμο στα χαρακόμματα ε, όπως ε, παραδείγματος χάρη το cell shock, ε, η κατάσταση που δέχεται ο οργανισμός, ο ψυχισμός μάλλον, όταν ε, δέχεται συνέχεια την εμπειρία ας πούμε του, των εκρήξεων του πυροβολικού και αυτό δεν ήταν μόνο, ήταν και η κατάσταση υγιεινής τραγική. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον μικρό κόσμο των χαρακομμάτων κάποιοι περνούσαν ελεηνά και τρισάθλια και κάποιοι ήταν λιγάκι σε καλύτερη μοίρα. Και αυτό ακριβώς περιγράφουν και στο κομμάτι τους η Τσάμπα Wamba από το άλμπουμ τους ε, English Rebel Songs όπου περιγράφουν σε ένα πολύ όμορφο καπέλα κομμάτι το τι κάνει και πού βρίσκεται ο κάθε ε, στρατιωτικός ανάλογα με το βαθμό του. Ας το ακούσουμε. If you want to find the general, I know where he is. I know where he is. I know where he is. If you want to find the general, I know where he is. He's pinning another medal on his chest. I saw him, I saw him. pinning another medal on his chest, pinning another medal on his chest. If you want to find the colonel, I know where he is. I know where he is. I know where he is. If you want to find the colonel, I know where he is. He's sitting in comfort, stuffing his bloody gut. I saw him, I saw him. Sitting in comfort, stuffing his bloody gut. Sitting in comfort, stuffing his bloody gut. If you want to find the sergeant, I know where he is. I know where he is. I know where he is. If you want to find the sergeant, I know where he is. He's drinking all the company rum. I saw him, I saw him. Drinking all the company rum. Drinking all the company rum. If you want to find the private, I know where he is. I know where he is. I know where he is. If you want to find the private, I know where he is. He's hanging on the old barbed wire. I saw him, I saw him. hanging Φοβερό κομμάτι. Ε, δεν θα σας πω ψέματα, το έχω ξαναβάλει σίγουρα σε παλιότερη εκπομπή. Ίσως να ήταν και σε εκείνο το προηγούμενο φιέρωμα για τις επαναστάσεις. Σίγουρα πρέπει να ήταν ε, στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει με ακαπέλα κομμάτια από τον δίσκο τους ε, English Rebel Songs. Εδώ λοιπόν είναι το μοναδικό ίσως της λίστας που δεν έχει να κάνει με κάποιο ξεσηκωμό όσο ίσως περισσότερο ένα παράπονο για το, τη μοίρα του απλού στρατιώτη απέναντι στους ε, ψηλόβαθμους γαλονάδες κτλ. κτλ. Αφήνουμε λίγο και την Αμερική αλλά και την Ευρώπη του Πρώτου Παγκοσμίου και πάμε πάλι στον 18ο ε, αιώνα <clears throat> και θα ακούσουμε ένα κομμάτι Come All You Warriors ή αλλιώς ε, Father Murphy. Η μπαλάντα αυτή ε, αφορά τον ξεσηκωμό του 1798 των Ιρλανδών εναντίον ποιον άλλων των αιώνια μισητών Άγγλων το, η εξιστόρηση της μπαλάντας ακολουθεί τις ε, περιπέτειες της εξέχουσας ε, φιγούρας του Wexford ε, Rising του Father John Murphy. Ε, η, ο ξεσηκωμός αυτός ε, έγινε από το βασίλειο τότε της Ιρλανδίας το οποίο ναι μεν ήταν ξεχωριστό αλλά υποτελές το κράτος της Αγγλίας η κυρία έτσι, οργανωτική δύναμη της Επανάστασης ήταν, λεγόταν Society of United Irishmen. Κυρίως ιδρύθηκε στο Belfast από ε, οι οποίοι δεν θέλανε καθόλου το αγγλικό έτσι, status quo στην κοινωνία. Ε, και μην ξεχνάτε βέβαια ότι το Ιρλανδικό ζήτημα είναι πάρα πάρα πολύ ε, ιδιαίτερο και πολύ σύνθετο με κάποιο τρόπο θυμίζει πάντα τα δικά μας της ε, Κύπρου. Δηλαδή το πράγμα ξεκινάει από την ε, θρησκευτική αντιπαλότητα κυρίως και μετά θα έλεγα την ε, εθνοτική. Come all you warriors από τα 1798. Come all you warriors and renowned nobles Give ear unto my warlike theme, and I'll relate how brave Father Murphy lately roused from his sleepy dream. Sure, Julia Caesar nor Alexander our brave King Arthur ever equalled him. For armies formidable he did conquer, though with two pikemen he didn't begin. all in cavalry he did unhorse them, their first lieutenant he cut him down, which shattered ranks and with broken columns. They soon returned to Camolin town. On the hill of old he displayed his valor where a hundred Cork men lay on the plain. At Dennis Carthy his sword he wielded, and I hope to see him once more again. When Enniscarthy became subject unto him, 'Twas then to Exford we marched our men, and on the tree rock took up our quarters, waiting for daylight the town to win. The loyal townsmen gave their assistance we will die or conquer, they all did say. The yeoman cavalry made no resistance, for on the pavement their corpses lay. With drums a beating, the town did echo, and acclamations came from door to door. On the windmill hill we pitched our tents then. We drank like heroes but paid no score. On Carringaroo for some time we waited. And next to Gory we did repair. At Tarbernering we thought no harm. The bloody army was waiting there. The issue of it was a close engagement, while on the soldiers we played warlike pranks. Through the sheep walks hedgerows and shady thickets, there were mangled bodies and broken ranks. The shuddering cavalry, I can't forget them. We raised the brushes on their helmets straight. Ah, they turned about and they bid for Dublin as though they ran for a ten pound plate. Now some crossed Donnybrook and more through Blackrock, and some up Shankill without wound or flaw. And if Barry Lawless be not a liar, there was more wind groaning up Longla to the windmill hill of Enniscarthy. The British fencibles, they fled like deers. But our ranks were tattered and sorely scattered by the loss of kin and his Shelmaliers. Mm, the streets of England were left quite naked of all its army, both foot and horse. The highlands of Scotland were left unguarded Likewise the Hessians the seas they crossed. But if the Frenchmen had reinforced us, and landed transports at Baganbun, Father John Murphy, he would be their secondar and sixteen thousand with him would come. Success attend you, sweet County Wexford, through off the yoke and to battle run. Ah, let them not think we gave up our arms. For every man still has a pike and gun. Dare to dream, dare to smile, dare to listen. Kanye and Airweb Radio. Επανάσταση, ξεπανάσταση, ο χρόνος δεν καταλαβαίνει από αυτά. Έτσι το πρώτο ημίωρο το αφήσαμε ως πίσω μας. Και αν συντονιστήκατε μόλις τώρα στον Κόνιον είναι η εκπομπή «Απολαύστα νέθινα και έχουμε αφιέρωμα σε τραγούδια της Επανάστασης. Όχι γενικά και αόριστα, για συγκεκριμένα ε, γεωγραφικά ε, μέρη και συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Ε, Ακριβώς μετά το spot, τον και μισή, ακούσαμε «The wind that shakes the barley», ο αέρας που λυγίζει τα στάχια. Η μπαλάντα αυτή ε, γράφτηκε από τον Robert Doyer Joyce 1836-1883, ένας ποιητής ο οποίος γεννήθηκε στο Λίμερικ, δηλαδή δημοκρατία της Ελλανδίας πάντα, ε, ο οποίος ήταν ε, καθηγητής, ποιητής ε, και διδάσκαλος της αγγλικής λογοτεχνίας. Το κομμάτι έχει γραφτεί από την οπτική ενός έτσι, καταδικασμένου νέου επαναστάτη, ο οποίος θα θυσιάσει τη σχέση του με την καλή του για να μπει μέσα στη μάχη και το χαμό της βίας ε, που συσχετίστηκε με την, ε, το ξεσηκωμό του 1798 στην Ιρλανδία. Το κομμάτι αναφέρει το στάχι ε, διότι οι επαναστάτες συχνά το κουβαλούσαν, συγγνώμη, το κρυθάρι, μπάρλι είναι το κρυθάρι, λάθος. Ε, το είχαν λοιπόν ε, στις τσέπες τους σαν ένα πρόχειρο έτσι κολατσιό καθώς πηγαίνανε για τις ε, μάχες. Αυτό ε, έδωσε έτσι το μεταφυσικό σχεδόν φαινόμενο μετά το τέλος των μαχών. Ε, τα πτώματα των επαναστατών όπου είχαν ταφεί σε μαγικούς, μαζικούς ε, τάφους με τα χρόνια Φυτρώνουν οι σπόροι αυτοί οι οποίοι κουβαλάγανε στις τσέπες τους και έτσι ήταν ένας ε, άτυπος τρόπος να μην ξεχαστούν ποτέ. Όπου υπήρχε ε, χωράφι γεμάτο ε, κρυθάρι, υπήρχε περίπτωση να έχει συμβεί κάποια σημαντική μάχη και να είναι έτσι κάπως μια υπενθύμηση του αγωνιστικού ας πούμε πνεύματος και τα περαμέντου αν θέλετε των ε, Ιρλανδών ε, πάντα ενάντια στην ε, Βρετανική κατοχή. Έχει πολύ ζουμί το θέμα οπότε θα μείνουμε για μερικά κομμάτια ακόμα. Εδώ ένα πανσύγνωστο Ιρλανδικό folk group, οι Wolf Tones, Wearing of the Green. that's going round. The shamrock is by law forbid to grow on Irish ground. St. Patrick's Day no more will keep his colours can't be seen. For they're hanging men and women for the wearing of the green. I met with Tandy, and he took me by the hand. He said, How's dear old Ireland and how does she stand? She's the most distressful country that you have ever seen. For the hanging men and women, for the wearing of the green, for the Since the colour we must wear is England's cruel red. Sure, Ireland's sons will ne'er forget the blood that they have shed. You may take the shamrock from your hat and cast it on the sod, but 'twill take root and flourish there, no wonder foot is trod. My father loved his country and sleeps within its breast, while I that would have died for her must never so be blessed. Those tears my mother shed for me, how bitter they had been. If I had proved a traitor to the wearing of the green, for the wearing of the green, for the wearing of the green, they're hanging men and women for the wearing. But if at last our colours should be torn from Ireland's heart, her sons with shame and sorrow from the dear old Isle will part. I've heard a whisper of a land that lies beyond the sea, where rich and poor stand equal in the light of freedom's day. Oh, Ireland, must we leave you driven by a tyrant's hand and seek a mother's blessing from a strange and distant land where the cruel cross of England shall never more be seen? And in that land we'll live and die, still wearing Ireland's green, for the wearing of the green. Ποιος να το έλεγε, ε, για μας ε, εδώ τους ε, Έλληνες ή και τους ε, Αθηναίους πιο συγκεκριμένα, η αιώνια διαμάχη του πράσινου και του κόκκινου μας πηγαίνει στο μυαλό στα ποδοσφαιρικά. Κάποιους αιώνες πριν όμως, ε, αν φορούσες πράσινα μπορούσε να σου κόστιζε τη ζωή. «Wearing of the Green», «Wolf Tones» μας τραγουδήσαν εδώ. Απλά τα πράγματα, πάλι ε, ίδια χρονολογική περίοδος, ε, ξεσηκωμός του 1789 και αν ε, φορούσες ε, πράσινα θα μπορούσαν να σε κρεμούσανε. They're hanging men and women for the wearing of the green. Τα εθνικά χρώματα της Αγγλίας είναι ξεκάθαρα τα κόκκινα και η άρχουσα ομάδα που ξεκίνησε τον ξεσηκωμό, η Society of the United Irishmen, που είπαμε και πιο πριν, υιοθέτησε έτσι για χρώμα της Επανάστασης, το πράσινο, και οι επαναστάτες φορούσαν ε, ε κορδέλες, ε, ρούχα ολόκληρα που ήταν ε, από πράσινα ή και κονκάρδες. Σε κάποιες περιπτώσεις το πράσινο που διαλέγανε να φορέσουν επάνω τους ήταν ε, αυτό το τριφύλι το οποίο είναι κάπως πια το... Ε, σαν να λέμε το εθνόσημο ας πούμε της Ιρλανδίας δεν έχει θρησκευτική έννοια όπως το δικό μας ας πούμε το εθνόσημο που έχει το σταυρό αλλά νομίζω είναι συνειφασμένο με την ε, έτσι όχι την υπηκότητα ακριβώ, την εθνική ταυτότητα, αν θέλετε, τη Ιρλανδίας. Ε, πριν κάποια χρόνια που είχα βρεθεί για επίσκεψη στην Ιρλανδία, ήμουν στο Γκάλουε, ήθελα να πάρω ένα έτσι σουβενίρ και είχα πάρει ένα μαγνητάκι που έλεγε Samrock, not Glover. Σαν να έλεγε ότι αυτό το σύμβολο έχει κάποια βαρύτητα και κάποια αξία και δεν είναι έτσι ένα απλό τριφύλι. Ε, πολύ σωστά μας επισημαίνει ο Όμηρος ότι ε, The Wind That Shakes the Barley το κομμάτι αυτό έδωσε και την έμπνευση στον ε, Ken Loach για την ταινία του 2006. Ε, και μάλιστα το κομμάτι νομίζω κάποια στιγμή σε κάποια seconds ε, ακούγεται κιόλας. θα μείνουμε λίγο ακόμα στο Σμαραγδένιο νησί που λέει και ο φίλος μου ο Νικόλας και θα ακούσουμε ε, κομμάτι που ναι μένει για το Ιρλανδικό ζήτημα αλλά λίγα χρόνια, λίγα εκατοντάδες χρόνια μετά όταν το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει ε, με την εποχή των The Troubles. Είναι το The Foggy Dew. down the glen one Easter morn to a city fair o There are lines of marching men in squadrons pass me by. No pipes did hum, no battle drum did sound its loud tattoo. But the angelus bell or the leafy swell rang out in the foggy dew. Right proudly high over Dublin town, they flung out the flag of war. Was better to die neath an Irish sky than at Suvla or Sudelborg. And from plains of royal mead, strong men came hurrying through. While Britannia's Huns with the great big guns sailed into the foggy dew. the night fell black and the rifles cracked, made Perfidious Albion reel with the laden rain, seven tongues of flame did shine o'er the lines of steel. By each shining blade, a prayer was said that to Ireland the songs be true. When the morning broke, still the war flag shook out its fold in the foggy dew. was England bade her wild geese go, that small nations might be free. But their lonely graves are by as waves on the fringe of the great North Sea. Oh, had they died by Pierce's side, or fought with Cowboy, their names we would keep where the Fenians sleep in the shroud a foggy view. bravest bell and the requiem bell ring mournfully and clear. For those who died at Easter tide in the springtime of the year, oh, while the world is with deep, honest, fearless men but few who bore their fight that the freedom's light might shine through the foggy dew. back through the glen I rode again. My heart with grief was sore with those gallant men whom I'll never see no more. Go to and fro in my dreams I go, and I kneel and I pray for you, for slavery fled. Oh, glorious day when you fell in the foggy Foggy Dew λοιπόν, ε, κλασικό επαναστατικό Ιρλανδικό τραγούδι. Ε, έκανα λάθος όμως στις ημερομηνίε. Είναι τόσο πολύ ε, τα έτη σταθμή σε αυτή την υπόθεση που το χάνεις λίγο. Γράφτηκε λοιπόν η παράντα αυτή πρώτη φορά αναφορικά για τον εξησηκωμό του Πάσχα του 1916. Έχει τραγουδιστεί από διάφορους καλλιτέχνες, μεταξύ και των οποίων η Σινέιντο Κόνορ ε, και με τους ε, μαζί. Έχουν κάνει φοβερή εκτέλεση και μάλιστα αν κάποιος από εσά εκεί έξω έβλεπε αγώνες πυγμαχίας, οι εμφανίσεις του Κόνορ Μαγκρέγκορ Ξεκινούσαμε με την ίδια τη Σινέιντ να τραγουδάει αυτό το κομμάτι. Νομίζω από ό,τι παίξαμε μέχρι στιγμής είναι το πιο έτσι έντονο σε σχέση με το πατριωτικό αίσθημα των Ιρλανδών. Εδώ τι λέει λοιπόν το κομμάτι, ενθαρρύνει τους νεαρούς Ιρλανδούς να πολεμήσουν για το σκοπό της ανεξάρτητης Ιρλανδίας και όχι για την ε, Βρετανική Αυτοκρατορία, όπως ε, πολλοί πήγανε και καταταγήκανε για να πολεμήσουν στον ε, Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δύο χρόνια πιο πριν. Θα αφήσουμε τις Ευρώπες και θα κατηφορήσουμε προς την Αφρική και συγκεκριμένα προς την Αιθιοπία, όπου εκεί υπήρχε ένα πολυτάραχο φοιτητικό κίνημα, την ε, επίσης πολυτάραχη δεκαετία του 1960. Για πάμε να ακούσουμε το κομμάτι «Φάνο». Fanno, fanno, fanno, fanno, fanno, fanno, teekuso ሲነጉድ የፍሪ ልምደኛ ፊትለፊቴ ጋዳይ ፋኖ እንደመጋኛ ኧረ ተው በሉት ያምባል ብሎ ሰጠው ለነፋስ አንጓሉ አንጓሉ አንጓሉ አንጓሉ እንደ ቆላ ወፍ እንደ ግሪሳ እንደ ቆላ ወፍ እንደ ግሪሳ ያረፈው ልቤ ደሞ ተነሳ ደሞ ተነሳ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ግራር ተልጦ ደሞ አይላትም ቁርጣሽን እንደ ውሃትም እንደ ውሃትም ፋኖ ፋኖ ሀረርለው ጋዴ ምን ያህል ይርቃል ተዝባርሽን ጊዜ እንባዬ ይመጣል ልም ያለው ጫካ ልም ያለው ዱር ሲነጋገር ያድራል ከሙዜሩ ጋር ከሙዜሩ ጋር እንኳን ባልንጀራ ልብ አይታመን ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ አገሩ ገባ ሳይሰናበት ያ ወታደር ሰው ማረገኝ ሰው ማረገኝ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ እበላው በርጨቃ ልኳንዳው ምን ሆነው የልቢ አስታማሚ ናፋኑ ናፋኑ ናፋኑ ናፋኖ Tu sabu sabu sabu meşebe sabu meşebe Yicu bir arat gübür alebe gübür alebe gübür alebe Fanu fanu yundrinat ልጅ እናት ታጠቂ በገመድ የወንድ ልጅ እናት ታጠቂ በገመድ ዝሽና ሞራ እንጂ አይቀብረውም ዘመድ አይቀብረውም ዘመድ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ከባልንጀራው ማታ የተለየ ከባልንጀራው ማታ የተለየ እንደ አጥቢያ ኮከብ ሲነጋ ሲነጋታየ ፋኖ ፋኖ እረተው በሉት እረተው በሉት ያን ባለቡሎ ሰጠው ለነፋስ አንጓሎ አንጓሎ አንጓሎ አንጓሎ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ አለችኝ። ፍንን ያርጋትና ፍንን ያርጋትና ግንድ አልብሱ መጣ ማለቷ ቀረና ማለቷ ቀረና ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ የምርት እኛ ስናውቀው ዝናር በቅፌን ማንደባለቀው ማንደባለቀው ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ፋኖ ወዘት በይ ልቤ እንደ ጀበና እንደ ጀበና አልወጣልሽም የጦር ባፈና የጦር ባፈና Ψάχνοντα χθε την ε, ας πούμε βιβλιογραφία τέτοιων κομματιών ε, αρχικά είχα απογοητευτεί ότι θα βρίσκα ε, ξανά και ξανά ε, ή για τα, τα της Αμερικής ή για τα της Ιρλανδίας και τίποτα άλλο. Να όμως που ανοίξαν οι ορίζοντες αυτού του αφιερώματος και φτάσαμε στην Αιθιοπία Φάνο Σεμάρα, το οποίο σημαίνει στην αιθιοπική γλώσσα ε, «Ο αντάρτες ε, πάρτε τα όπλα», κάπως έτσι. «Ο guerrilla rise to arms». Ήταν λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο ήταν πολύ δημοφιλές, ε, κομμάτι διαμαρτυρίας κατά την περίοδο του αιθιοπικού φοιτητικού κινήματος. το κίνημα αυτό και το κομμάτι κατ' επέκταση επηρεάστηκε πολύ από την ε, κουβανική και την βιετναμέζικη επανάσταση. Ε, αυτό αναφέρεται και στους ε, πρώτους στίχους. «Ο guerrilla, rise to arms, O guerrilla, rise to arms, follow the example of Ho Chi Minh, follow the example of Che Guevara». Έχει ενδιαφέρον, μαζί με τα αφιερώματά μου μαθαίνω και εγώ ιστορία. Το κίνημα λοιπόν στην Αιθιοπία ήταν ε, μαρξιστικό-λενινιστικό και ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέχρι και την Επανάσταση του 1974. Η πρώτη διαδήλωση συνέβη το 1965 από έναν ε, φοιτητή ε, του Πανεπιστημίου, ο οποίος... Ε, ε, παρακίνησε τους συμφοιτητές του να ε, ψάλουν το Land to the Tiller και το Is Poverty a Crime. Οι φοιτητικέ κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν το 66 και μέχρι το 1969 και ένα από τα βασικά αιτήματα αυτής της ε, κινητοποίησης και επανάσταση ήταν ε, ο εκδιωγμός του μονάρχη Χάιλε Σελασιέ και γενικά η, κατάρχη, η κατήργηση της ε, φεουδαρχίας στην Αιθιοπία. Έχει ενδιαφέρον το πώς το ίδιο άτομο για τους Αιθίωπες ήταν μισητό και για τους ε, Τζαμαϊκανούς κατά ένα περίεργο τρόπο κάπως συσχετίζεται με τον Μπόμ Μάρλεϊ και την ε, θρησκεία του ρασταφαναριαρισμού και πως ο Χάιλε Σελασσιέ θεωρείται κάτι σαν ε, προφήτης. Το ίδιο άτομο από δύο διαφορετικές εθνότητες τελείωσε ε, άλλο στάτους και κύρος. Οι φοιτητές είχαν ε, πολύ καλούς λόγους να ε, εξεγείρονται καθώς και η κυβέρνηση του Σελασσιέ δεν ήταν δημοκρατική και από ό,τι διαβάζω εδώ υπήρξε κάποια στιγμή και λοιμός. Οπότε καταλαβαίνετε και ότι η οικονομία δεν ήταν και στα καλύτερά της. Κοιτώντα οι Αιθίωπες λοιπόν προς την Καραβική εμπνεύστηκαν από τις ενέργειες εκείνου του Αργεντίνου γιατρού ο οποίος αφού τα παράτησε όλα έκανε το περιβόητο ταξίδι με την ε, Ποδερόσα, τη μηχανή του όλη την Αμερική και ύστερα με τον ε, φίλο και συνεργάτη του Φιντελ Κάστρο ανατρέψανε τον δικτάτορα Μπατίστα από εκείνο το μικρό νησάκι που λέγεται Κούβα. Ε, το τέλος του ήρθε κάποια χρόνια αργότερα στα βουνά της Βολιβίας, δολοφονημένος από πράκτορες της CIA. Όμως το όνομα αυτό νομίζω θα εμπνέει γενιές και γενιές και που θα περάσουν ακόμα ίσως το πιο γνωστό κομμάτι που γράφτηκε για αυτόν από τον Κάλλος Πουεμπλά.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 A alegre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. the stars. Μία ώρα του απόψινού αφιερώματος πέρασε, άλλη μία ώρα μένει ακριβώς στα μισά της απόψινής εκπομπής τα ανεύθυνα, αφιέρωμα στην Επανάσταση. Και όχι όποια και όποια, αλλά μιλάμε με ντοκουμέντα, αποδείξεις και χρονολογίες. Αυτό λοιπόν ήταν το Ους Μάρσαλα Τίτα» with Marshall Tito. Ε, αρχικός τίτλος «Ψέμα ο Πέστη, Song ε, about the Fist», το τραγούδι για τη γροθιά. Τραγούδι λοιπόν των ε, Ιουγκοσλάβων ε, Παρτιζάνων, ε, δοξολογώντας τον ηγέτη τους, τον ε, Τίτο. το τραγούδι «Μην πάει το νου στο κακό» δεν είναι τραγούδι προπαγάνδας, γράφτηκε όταν ακόμα ήταν σε πλήρη εξέλιξη ο Δεύτερος Παγκόσμιος, Οπότε οι Ιουγκοσλάβοι Παρτιζάνοι πολεμούσαν εναντίον ε, των Ναζί. Η αρχική στίχη ήταν ε, σερβοκροάτικη και γράφτηκαν από τον ε, Βλάντιμιρ Ναζόρ και η μουσική έχει συνθεθεί από τον Όσκαρ Ντανόν. Εδώ υπάρχουν και κάποια ενδιαφέροντα ιστορικά. ξαναλέω το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1943. Ε, εκείνη την εποχή οι σχέσεις μεταξύ του Τίτο και της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ε, σχετικά καλές και γι' αυτό και η αρχική βερσιόν του κομματιού ε, γράφει στους, ε, στον τίτλο, δηλαδή στους στίχους «Ουστίτα Ισταλίνα Τζουβάκα Σίνα» <laughs> και συγγνώμη για την προφορά που δεν έχω «With Tito and Stalin, two heroic sons» Ε, σύμφωνα με τον συνθέτη του κομματιού, ο Σκαρντανόν, η, ο κόσμος που άκουσε το κομμάτι ε, πολύ εύκολα ε, άλλαξε στο μυαλό του την, την, τον πρώτο στίχο και τον έκανε With Marshall Tito The Heroic Sun. στην πρώτη ακρόαση έγινε αυτό το 1943. Εκείνη την εποχή ο ίδιος ο ιδιωτήτο είχε ονομαστεί ας πούμε στρατάρχης της ε, Ιουγκοσλαβίας. Η original εκδοχή λοιπόν περιείχε και τους ε, δύο άντρες ε, και τον Στάλιν δηλαδή και τον Τίτο όμως όταν οι σχέσεις τους διαράγησαν το 1948 αφαιρέθηκε τελείως και έμεινε να είναι ένα κομμάτι που δοξολογεί κατά βάση τον Τίτο. Το επόμενο κομμάτι ε, μας ε, κρατάει σε αυτή την περιοχή, στη Βαλκανική Χερσόνησο, με ένα κομμάτι που ίσως είναι ε, από τα πιο πολύ διασκευασμένα επαναστατικά έτσι, anthems. Εδώ από τον ε, Goran Bregovic και την Wedding and Funeral Orchestra. Φοβερό ο φοβερό και το κομμάτι και μάλλον έτσι θα είναι ένα από τα πιο ισχυρά τραγούδια ε, επανάσταση και ε, ανάτασης γενικότερα θα έλεγα εγώ. Ε, το κομμάτι λοιπόν, ε, όσο και αν στο μυαλό μας μπορεί να μας φέρνει ας πούμε αριστεριστικές οργανώσεις ή κομμουνιστική έτσι, χρειά ε, γράφτηκε ε, θέλοντας να βοηθήσει και να εξυψώσει και να ενθαρρύνει τους ε, Ιταλούς της αντίστασης. Αυτό είναι λίγο οξύμορο καθώς μιλάμε για το δεύτερο παγκόσμιο. Από ό,τι διαβάζω όμως εδώ υπήρχαν ε, ελάχιστοι οι οποίοι προσπαθούσαν ε, και να διώξουν το καθεστώς του Μουσολίνη αλλά και στη συνέχεια τις δυνάμεις των Ναζί, της τον εσές και ε, τον, της Βέρμαχτ οι οποίες ε, κατέλαβαν τη χώρα από την 8, ε, 8 Σεπτεμβρίου 1943 μέχρι τις 25 ε, Απριλίου του 1945 που τελείωσε ο πόλεμος επί της ουσίας και το κομμάτι αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο folk, δημοτικό κομμάτι δηλαδή και το τραγουδούσαν στα χωράφια της Βόρειας Ιταλίας ε, κυρίως ε, ε γυναίκες που δουλεύαν εκεί στα, χωράφια και ξέρετε η πιο κλασική φράση ενός ε, Ιταλού ε, είναι τσαομπέλα, bella, «Γεια σου όμορφη» δηλαδή. Εδώ για χάρη ρήμας αλλάζουν οι λέξεις στη σειρά τους και εν ολίγη στο κομμάτι λέει ότι μια μέρα θα σηκωθώ, θα πω καλημέρα το πρωί και θα αφήσω τα χωράφια και θα φύγω ε, γιατί θα πρέπει να ε, πολεμήσω για την ελευθερία. Ε, ωραία μας τα πάνε και οι Βαλκάνοι. Ας πάμε και λίγο πιο ε, δυτικά να δούμε τι γίνεται εκεί με την ε, Γαλλική Επανάσταση. Le député très expert et très malin, fit une machine pour purger les corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine, ok, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine, ok, c'est la guillotine à force de comploter lors de mutines, à gagner sans y penser, migraine maligne. Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera à la guillotine, ok, à la guillotine. De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et mis tout en ligne, mais le noble on a gardé μικρό και περιεκτικό και μας πάει ε, στα 1789 και με όλα τα γεγονότα που οδήγησαν ε, στην ε, Γαλλική Επανάσταση αν γράψετε τη λέξη Revolution στο Google εκτός από μια σειρά καλλιτικών η οποία δεν ξέρω μάλλον έχει πληρώσει τα Google Statistics να βγαίνει πρώτη οι περισσότερες φωτογραφίες και αναφορές που θα σας βγουν είναι ο γνωστός πίνακας του ε, Croix και γενικότερα ε, ό,τι έχει σχέση με την ε, ε, ανατροπή της μοναρχίας στο Παρίσι κτλ. Εδώ υπάρχει αναφορά στον Τζοζέφ Ιγνάς Γκυγιωτίν, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο εφευρέτης της ε, απλά ήταν αυτός ο οποίος ε, επιχειρηματολογούσε για την ισότητα στη θανατική ποινή και έλεγε συγκεκριμένα ότι όλες οι εκτελέσεις πρέπει να γίνονται με τον ίδιο τρόπο, με έναν απλό μηχανισμό. Ε, έτσι λοιπόν ο μηχανισμός αυτός αργότερα ονομάστηκε γκυλιοτίν, γκυλοτίνα δηλαδή στα ελληνικά ε, και πολλές φορές κατά λάθο ε, θεωρεί το ίδιο ας πούμε ο εφευρέτης της γκυλιοτίνας. Ε, η στίχη στο κομμάτι που αναφέρουν, το κομμάτι σημαίνει ε, η, είναι μόνιμη ε, αναφέρουν ότι ο Γκυγιωτίν έφτιαξε το μηχάνημα. Στην πραγματικότητα απλά αυτός ε, είχε εμπλακεί στο σχεδιασμό και στην ε, κατασκευή ας πούμε. Και δεν ήταν ο ίδιος ο, ο εφευρέτης. Ε, στην Γαλλική Επανάσταση κυριολεκτικά πέσαν πολλά κεφάλια, οπότε έτσι ένα μακάβριο κομμάτι αυτής της λίστας. Παραμένουμε στη Γαλλία. Μάρκ Λαλιμπέκτ, Ντένι Ντενιγρέκ. saviez-vous, républicain, quel sort était celui du nègre Qu'à son rang, parmi les humains, un sage décret réintègre. Il était esclave en naissant, puni de mort pour un seul jeu On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était de son sang. Daignez m'épargner tout le reste. Daignez m'épargner tout le reste. De vrais bourreaux altérés d'or promettant d'alléger ses chair faisait pour les serrer encore des tentatives inhumaines. Mais contre leur complot pervers, c'est la nature qui proteste. Et deux peuples brisant leur fer ont malgré la distance des mers Fini par s'entendre de reste, Fini par s'entendre de reste. Tendez vos arcs, nègres marrons, nous portons la flamme à nos mèches comme elle part de nos canons, que la mort vole avec vos flèches. Si des royalistes impurs, chez nous, chez vous, portent la peste. Vous dans vos bois, nous dans nos murs, cernons ces ennemis obscurs. Et nous en détruisons. dans votre sol échauffé, il leur a bon de naître. La canne à sucre et le café n'ont choisi ni gérant ni maître. Cette mine est dans votre champ, nul aujourd'hui ne le compte. Plus vous peinez en l'exploitant, plus il est juste assurément que le produit net vous en reste. aujourd'hui nos frères. Vous aviez à la liberté le même droit héréditaire. Vous êtes noir, mais le bon sens repousse un préjugé funeste. Seriez-vous moins intéressant aux cieux des républicains blancs. La ε, Liberté de Negre, αν το προφέρω σωστά. Στα αγγλικά δηλαδή The Freedom of the Negroes και στα ελληνικά η ελευθερία των νέγρων, των σκλάβων στην προκειμένη. Ε, ένα κομμάτι λοιπόν ε, της γαλλικής επαναστατικής περίοδου ε, συνθέθηκε το 1794 από τον Antoine Augustin de Pee το κομμάτι είναι σορτασμός για την κατάργηση της ε, δουλείας από το Εθνικό Συμβούλιο ε, μετά από την ε, κυβέρνηση του τρόμου και του βουνού και μετά από τον νόμο τη 4η Φεβρουαρίου 1794. Το κομμάτι κυκλοφόρησε μόλις τέσσερις μέρες μετά την κατάργηση της δουλείας και θεωρείται από πολλούς και ένα κομμάτι έτσι αντιαπικιακό αν θέλετε. Ε, είναι ένα από τα πρώτα κομμάτια γαλλικά που μιλάνε για την ε, κατάργηση. Στα αγγλικά υπάρχει η λέξη abolitionist. Στα ελληνικά δεν ξέρω αν υπάρχει ε, μία λέξη να περιγράψει αυτή την, αυτόν τον όρο. Ε, το κομμάτι εξερευνά ενδιαφέρουσες ιδέες όπως ε, η σύνδεση μεταξύ του δουλεμπόριου και της ε, Καθολικής Εκκλησίας, η σύνδεση μεταξύ των μαύρων και των λευκών ε, ανθρώπων στις ε, επαναστατικές διεργασίες του καιρού, του καιρού τους δηλαδή, και είναι και ένα κάλεσμα για την απελευθέρωση όλων των σκλάβων στην Βόρεια Αμερική. Πρώτα καταργήθηκε στην Ευρώπη, και αρκετά αργότερα και με την ε, παρέλευση του Αμερικάνικου εμφύλιου καταργήθηκε ε, εκεί πέρα. Ε, είναι ένα κομμάτι το οποίο έτσι έχει μια ιδεατή εικόνα για το μέλλον των έχρωμων και αυτό είναι, οφείλεται κυρίως στην ανατροφή του συνθέτη, ο οποίος παρόλο που ήταν έτσι ένθερμος υπέρ της κατήργησης της δουλείας, ήταν ο ίδιος και ένας ε, γιος ε, άπικου. Συμβαίνει πολλές φορές αυτό, ακόμα και στα καλύτερα τα σπίτια. Αλλά κάπως έτσι βγάζει και νόημα ότι αν δεν κοντράρεις αυτό που έχεις μεγαλώσει και αυτά που έβλεπε στραβά από μικρός και δεν συμφώνησες ποτέ, με τι θα κοντράρεις, με τους ξένους. Ξανά Γαλλία, ξανά Γαλλική Επανάσταση, εδώ λίγο πιο πίσω στους ε, Ναπολεόντιους πολέμους Βεγιόνς, Ανσαλούτ, Δελεμπίρ, Εμπάιρ, τέλος πάντων. Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos lois. Si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. Liberté, Que tout que te mortel hommage, tremblé vous allez expier vos forfaits plutôt la mort que l'esclavage c'est la devise à lui dans l'univers. Si jamais elle est asservie, tous les peuples sont dans les fers. Liberté, liberté, que tout mortel te rend hommage. Tyran, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Tout la mort que l'esclavage, c'est la vie. compagnie, paraissez tous, armez vos bras, du fond de l'Europe avilie, marchez avec nous au combat, liberté, liberté, que tout mortel te rend hommage, tyran, tremblez, vous allez expirer, Tout la que l'esclavage, c'est la devise des Français. music of your dreams. schützen, das Recht schützen, den Staat schützen vor uns. Macht kaputt was, euch kaputt machen. Hey! επαναστατικά ε, μπαίνουμε και στην τελευταία μισή ώρα της απόψινής εκπομπής «Απολαύστα Έθινα αφιέρωμα σε τραγούδια της Επανάστασης. Πάμε λοιπόν να σκοτώσω και την προφορά αυτού του κομματιού «Μαχ καπούτ was εχ καπούτ μαχ» Δηλαδή «Destroy what destroys you» κατέστρεψε ό,τι σε καταστρέφει. Το τα 1970 μας έχετε αυτό το κομμάτι από ένα έτσι γερμανικό πρώιμο punk group Ton Steine Scherben. Και το κομμάτι αυτό έδωσε τη σειρά του για να γίνει και πολιτικό σλόγκαν. Γράφηκε το 1969 και κυκλοφόρησε σαν σύγκλι την επόμενη χρονιά ε, ακολουθώντας ε, τον τεμπούτο του συγκροτήματος του 1971 «Varum Gecht, es mir so Draking. Ε, έχω εξοντωθεί σήμερα με τις ξένες γλώσσες. Ε, το σλόγκαν αυτό ήταν πολύ πετυχημένο πολιτικά και χρησιμοποιήθηκε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια των ε, ε καταλήψεων και των κινημάτων του μοντέρνου αναρχισμού ο οποίος κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας 60 και συνδέθηκε πολύ έντονα με το φοιτητικό κίνημα της ε, Δυτικής Γερμανίας. Μην σκεφτείτε για Ανατολική, εκεί δεν κουνιόταν ε, φίλο. Το κομμάτι αρχικά γράφτηκε για ένα θεατρικό του 1969, Rita and Paul, από την ομάδα Hoffman Comic ε, Theater. Ε, ακολουθούσε με σκηνή όπου ο, μόνιμος ήρωας, ο Πολ, ε, έβλεπε έναν ε, συντηρητικό σχολιαστή στην τηλεόραση και τσαντιζόταν και πέταγε την τηλεόραση στο πάτωμα από το θυμό του. Ο στίχος γράφτηκε από τον Νόρμπερτ Κράουσε ε, ε, και σε ένα χαρακτηριστικό σημείο λέει «Bombs are falling, tanks are rolling, soldiers dying, men are crying, it is a good time to destroy what destroys you». Ε, οι ίδιοι στίχοι έχουν κατά κάποιο τρόπο εμπνευστεί από το κομμάτι του Dylan Subterranean Homesick ε, Blues και η μελωδία πατάει σε μια γνωστή άλλη μελωδία από εργατικό κομμάτι της δεκαετίας ε, του 1930. έχει φοβερό ενδιαφέρον το πώς στην Ευρώπη η εποχή του ψυχρού πολέμου όπου δεν υπήρχε κομμουνιστικό καθεστώς ε, τα πράγματα ήταν σε πολύ έντονο αναβρασμό και υπήρχε έτσι έντονη κοινωνική κινητικότητα. Τέτοια κινητικότητα που δεν πολύ επιτρέπεται εδώ που τα λέμε στην Κίνα. Κάποιοι όμως πολύ τολμηροί βάλανε το λιθαράκι τους. Για να ακούσουμε εδώ τον κύριο Κούι Χιάν που τραγουδάει το κομμάτι Nanny και θα σας πω γι' αυτό σε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ πέρα η ιστορία είναι αρκετά ε, περίπλοκη και σύνθετη. Το Νάνι Βαν είναι ένα φαράκι 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της επαρχίας ε, Σάνκι ε, Γιάν στην Κίνα όλα αυτά. Ε, το κομμάτι εξιστορεί την ε, προσπάθεια του κινέζικου κράτους να ε, αντισταθεί στις, ε, στα ναυτικά εμπάρκο της Ιαπωνίας το 1941 ε, και γράφτηκε το, το κομμάτι το 1943. Θυμίζω, δεύτερος παγκόσμιος, η Ιαπωνία είναι μέσα στις δυνάμεις του άξονα και προσπαθεί να ε, λιμοκτονήσει τους ε, Κινέζους. σε ένα μικρό φαράγγι λοιπόν δοκιμάστηκαν πειραματικά καινούργιες καλλιέργειες ώστε να αποκτήσει η συγκεκριμένη επαρχία έτσι, αυτονομία τροφής. Μάλιστα η 359η μεραρχία της 8ης στρατιάς ε, αναπτύχθηκε εκεί στην περιοχή του Νάνιβαν ώστε να μπορέσει να βοηθήσει την ε, παραγωγή. Το 1943 λοιπόν η υπόθεση του Νάνιβαν θεωρήθηκε επιτυχία και ένα προπαγανδιστικό κομμάτι, σαν ακριβώς αυτό που ακούσαμε, γράφτηκε. Η στίχη ήταν από τον Τζίνξι και ήταν παραλλαγή ενός ε, κλασικού ε, δημοτικού τραγουδιού της ίδιας ε, επαρχίας. Το κομμάτι θύμιζε την... Ε, ε μάλλον όχι θύμισε, είχε επιτυχία στα τελευταία χρόνια του δεύτερου ε, κινέζικο-ιαπωνικού πολέμου και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές από την κομμουνιστική νίκη το 1949. Το κομμάτι λοιπόν που ακούσαμε ε, το ερμήνευε πολλές φορές και ο Wang Kun και ο Kui Zian, τον οποίο μόλις τώρα ακούσαμε. Ο οποίος όμως έκανε το εξής παράδοξο το 1987 με τα ε, συμβάντα που γίνανε στην ε, Tiananmen ε, θέλησε με κάποιο τρόπο και ο ίδιος να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς της χώρας του χωρίς όμως ε, να κινδυνεύσει η ζωή του. Έτσι έκανε αυτήν την ε, εκτέλεση του κομματιού που θυμίζει πιο πολύ μυρολόι παρά κάτι έτσι δοξαστικό και ένδοξο. Ε, η αστοχία του αυτή, του κόστης όπως καταλαβαίνετε και τη δουλειά του και δεν είναι πλέον, πώς να το πω, επίσημος τραγουδιστής του κράτους. Πολλά πράγματα έχουν να αλλάξουν ακόμα στην Κίνα. Ε, ένα από τα τελευταία άλμπουμ νομίζω και των ε, Guns N' Roses ήταν, ε, είχε τον οξύμορο τίτλο Chinese Democracy. Έχουμε γυρίσει κυριολεκτικά όλο τον κόσμο και τις επαναστάσεις του. Ας πάμε και στην ε, γειτονική μας Ισπανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Ε, γύρω στα 1936 με, τα, αναρχικό, με τον αρχικό συνδικάτο Σιεντάι. Άλλας μπαρικάδας. λίγες μέρες, ε, εβδομάδες πέρασε η επέτειος του Πολυτεχνείου και σκεφτόμαστε πόσο ζωφερά πράγματα έζησε η χώρα μας με μόλις 7 χρόνια δικτατορίας. Τι να πούνε και οι Ισπανοί που ήταν 70 ε, τόσα, 60 τόσα, συγγνώμη. Ε, το κομμάτι που ακούσαμε λοιπόν, άλλα Μπαρικάντας, είναι κλασικό επαναστατικό κομμάτι που εξέφραζε τα αναρχοσυνδικαλιστικά σωματεία και συγκεκριμένα το CNTI, Confederation Nacional de Trabajo, ε, η οποία ήταν η κυρία δύναμη που προσπάθησε να ε, αντιταχθεί απέναντι στις ε, φασιστικές δυνάμεις του Φράνκο. Ε, το κομμάτι το που θα ακολουθήσει είναι ίσως το δεύτερο πιο δημοφιλές επαναστατικό μετά το Bella Ciao που ακούσαμε πιο πριν. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό. Luigi, the beautiful. πλησιάζουμε προς το τέλος και ε, αφού θα αφήσουμε τις κόκκινες σημαίες <laughs> κάτω, μπαντιέρα ρόσα, θα πάμε στην ε, Διεθνή, η οποία έχει υιοθετηθεί από πολλές ε, αναρχικές, κομμουνιστικές, σοσιαλιστικές και δημοκρατικο-σοσιαλιστικές κινήσεις. Ε, πρωτογράφτηκε όταν τελείωσε η πρώτη Διεθνής, που ήταν έτσι μια συνάντηση ε, και συμμαχία ε, εργατών ε, που κάνανε έτσι ένα συμβούλιο το 1864. Ο Γιουτζίν Ποτιέρ λοιπόν, ένας αρχικός ο οποίος ε, παρακολούθησε αυτό το συμβούλιο, έγραψε τους στίχους και τη μουσική αυτού που αργότερα ονομάστηκε η Διεθνής. les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. comprime, mais la loi triche. L'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languirant tutelle. L'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux, pas de devoir sans droit. les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail dans les coffres forts de la bande Ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. nous de fumée. Paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées. Crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros. Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. somme le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisifiera logera ailleurs. Combien de nos chers se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι. Ακόμα και οι επαναστάσεις έχουν ε, χρονικό περιθώριο. Άλλη μια που έφτασε στο τέλος. σε ευχαριστώ πολύ όσους ε, κάναμε παρέα στο chat ε, ή και όχι. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα. not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. 18 acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant. And women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The thing song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keys, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.